Eta bai, beraz, eh, erreforma berri bat eh, inposatua izan nahi zauzuela, ez omen? Bai, eh, bon, badira hor eh, hainitz uh, ofizio, eh, direnak reforma horrekin, gu ez gira hainbeste, hainbeste ba, bon, badira biztanda reforma horretan gure printzipio uh, garaintzi batzuk unkitzen dituztenak, bereziki gure independentzia, hortako gira piskat elkartasunez sartu ere gaur greban, baina egia egiteko ez ditugu alere borroka berak ere maiten beste ofizio batzuekin, adibidez uh, komerzio hausitek epaitegieko zuzendari edo eh, horiekin uh, bezala. Bon, eh, guk gure arazo uh, dugu ere biztan da, hor uh, reforma horretan agertzen diren uh, pundu batzuek berriz ere gure, gure funtsezko printzipio batzuek uh, uh, dituela eta bereziki gure independentzia. Adibide bat emaiteko, hor reforma horretan pentsatzen dute abokata bulegoetan, sarraztea, uh, kanpoko kapitalizatzen digitala batzuk, gana eta finantza mundua, eh, eh gauzak argi eta biztan da, gu korrikin ez dugula eh, adostasunik ukaiten al, eh, zenta badakigu finantza sartzen dela ikolako ofizio batzuetan, uh, zer amendu izaiten duten, bereziki diruari begira biztan da bakarrik, eta gizon eta emazten interesak ez dituztela gehiago defenditzen. Eta guk gure ofizioan, abokata bezala, hor gira bereziki gizon eta emazten uh, funtsezko interesak defenditzea, eta ez ekonomi ekonomikoki bakarrik arrazoinatzeko. Hora, uste dut adibide argi bat eman duten, eh, hortako gira elkartasunez sartu berritzere eh, greba mugimendontan, baina e, eh, berritzere gaiten dut, uste dut, hor, e, zaku berian sartu dituztela, hainbeste ofizio, eta ez direla gure artean borroka ahont berdinak ere. Eta justuki, em, jakin dugu behaz, bai honan, bai em, beabokatu guziak behaz eh, horren kontrazira, do bedain ez da bai da galiten zutera, denbora gehiago, eta aldiz, em, be paizeko edo bordareko bajoek eh, ez, ez dira horretan. Hots, ze, e, eh, hirietako be horiek em, ze interes ekonomikoetan dira e, gizonetan baino, eta hemen ez, zer da difentzia? Ba, ez da ne lekuko arazo bat baizik eta ofizioa egiteko manera, eh? ba, eta hori ba, dakigu aspalditik, eh? abokaten munduan ere, orain baditugu eh, gure ofizioa egiteko manera desberdinak. Eh, bon, bereziki erri handietan berbada badituzu eh, ofizio edo bulego handiago horiek, nun hor gehiago ekonomikoki eh, Eh, arrazoinatzen den, eta biztan da, oientzat berbada e, eh, interes handia litakela, reforma hortan agertzen diren eh, pundu batzuk, eta bereziki, zergaitik ez, kanpoko kapitala edo diru batzuk sarraztea. baina hemen, baionan bezala, bon, badira eleolako da ofizio bulego batzuk, baina ez dira ez dira inbeste, hemen gehiago gira ofizio hau egiteko bulego tipiak edo bakarka itzen direnak, ni bezala, eta biztan da, gu horietarik edo arrazoinamendu hori horietarik agunt-agunt urrunt girela, e, zenta gu lotzen gira, ne ustez, eh, eh, ofizio hau egiten astentzelarik, e, aitortzen dituzun prinsipio horieri, eh, gane baita independentzia, sekretu profesionala, eta guk prinsipio horiek nahi ditugu babestu, eta egia da, gure lan munduan, abokaten artean, batzuk ere, beste arrazoinamendu batzuekin direla, eta hor da ere gure zatiketa, eta bain maloru ez da oraingoa. Um, eta bai, omen eh, erreforma hori beraz, ez dena bakrik abokatuena, beraz, uh, eh, eldu dela at, diatorriz eh, ataliren uh, proposamenetak dura sortzi urte eginak, eta wala, frantzia erreformatzeko. baina, ara, um, beraz, ez zire ez dela erreformen aurka, baina bederen, be, voilà, ez da baita eta behar ez dela, eta ofizialiak be, kontsultatu behar dira, eta horz dela bat egina, imposatua zaizela, zaizula. Bai, bizten da hori egiteko maneraren eh, pundua duzu eta maluruzki orain usaitzen, eh, usatzen ari gira. Eh, eskuineko gobernuek hola zuten jokatzen eta orain ikusten dugu ere ezkerreko bederen ezker erraiten diren gobernuak manera bera baliatzen dutela. Uste dut hori, bon, mamian txartu gabe egiteko manera hori ez dena onartzena, reformatzen duzularik edo nahi duzularik reformatuak ahlo bat. Uste dut, imposatu haintzin, behar dela, uh, arlo horietan ari diren, eh, lanean ari diren kideekin lehenik ez gauzak, eta bederen uh, baterat heldu eta gero proiektua orkestu. Bon, hor gira beste egiteko manera batean, imposatuz, uh, berritzere uste dut podere politikoa den pixka bat finantza poderearen pean, eh, eta maluruski hori arlo eta orain oartzen gira, gure ofizioak ere, maluruzki maluruski olako fenomeno batean, sartzen ari direla eta hori uste dut eh, denentzat eh, kaltegarri dela, bederen eh, gizon eta emazte xumentzat kaltegarri dela. Eta beraz, eldu den hitz ikusteko beraz horrek zesegi dauken jen, ostiralean paixen biltzen dira? Bai, bada biltzak nagusi bat antolatua hor parixen. Bon, ez dakit zeaterako den e, eh, biltzak nagusi hortarik, eh, kontutan hartu zostian erreiten ginuen bezala, ofizioaren e, barnean ere zatikatuak girela, ez ditugula berriz ere gure ofizioa egiteko e, printzipio edo manera berak baliatzen, oan nik egiagan ez dut esperantza ondirik, nik gehiago sinesten dut hemen lekuka mobilizazioaren gainean, e, lekuko, e, le, lekuan egiten alden mobilizazioaren gainean, baina baina hor ere jan eh, badak eskatzekorik eh, eta gai bat berriz aipatzeko litake dola hiru hilabete eh, ginuen gaia, eh, laguntza juridikzional horren gaia, hori ere eh, mentuan hor da gauzak ez dira bateria intzinatzen hor ere agindua zen eh, bilduma bat, txosten bat hilabete hontan, txosten hori ez dakigu ja egina denik edo ez baina kezkatzeko ere, zenta iduriz gobernamendua, ida hor ere puliki, puliki, puliki gauza hori biztanda baztertzen eta enterratzen. Oan, hor ah, uste dut uh, Parisetik ez dugula gauza hondirik eh, esperant, esperatu behar, uh, ne ustez hemen likuka uh, beharko dugu borrokatu. Mm. Eta bera, beraz, omen hemen denek grebaiten greba iten duzuela, abokatu guztiak, eh, kabinetak zerratia dira, baina jale, eh, kasur lahietarako alere... Bai, bistan da, hori beti eh, gauza bera izaiten da, greba mugimenduetan, eh, bai, greba egiten da, baina eh, batzuetan izaiten dira hauziak, urgentzian direnak, bereziki gizon eta emazten askatasunaren, askatasuna jokoan delarik, bistan da, orduan abokatak lan egiten du eta defenditzen du, eh? senta hori baita ere gure ofizioaren mamia, eta ez dugu askatasuna jokoan delarik, ez dugu bistan da, erreiten al, greban girela. Beraz, horiek, bistan da, afera horiek defenditzen ditugu ditugu, segitzen ditugu, saian bezala, eta agian uzaz ere segituko ditugu.